haya kwa hiyo kwa hii misingi ambayo ninayoelezea naamini ya kwamba mtakuwa mmenielewa kwa hiyo basi kipengele kingine tunasema hivi hakuna umoja wala udugu wa kidini na kiimani baina shia na ahlusunna hakuna kitu kama hicho hakuna na wao mashia pia hawakitaki mashia pia fanya nini hawakitaki hakuna umoja wala udugu wa kidini na kiimani baina ya Shia na Ahlus Sunna ukimsikia mtu yoyote anasema makundi haya mawili ni ndugu au yanaweza kukaa pamoja kujadili mustakbali wa dini basi imma atakuwa ni mjinga au ni mtu wa maslahi mtu yoyote ukimsikia hata kama ni shekhi wako ni mwalimu wako anakuambia kwamba hawa ni ndugu zetu ukisikia mtu anasema hawa ni ndugu zetu mawili hajui ushia nini uchia hawajui au ahlu sunna pia hawajui kina nani au anawajua lakini pale yuko kazini anafanya kazi hakuna udugu baina ya sisi ahlu sunna na mashia jambo la mwisho kwenye kipengele hiki cha pili cha kuelezea swala la umoja ni jambo muhimu sana naomba ulifahamu kuna tofauti kubwa sana baina ya madhehebu ya kifikhi na madhehebu ya kiitikadi kuna tofauti kubwa sana baina ya madhehebu ya kifikhi na madhehebu ya kiitikadi Shia na Ahlus Sunna ni madhehebu ya kiitikadi si madhehebu ya kifikhi hakuna dhehebu la kifikhi linaitwa Ahlus Sunna wal Jamaa hakuna dhehebu la nini hakuna dhehebu la kifiki hii linaitwa ahli sunna wal jamaa hakuna sawa kuna shafi'i sawa kuna hanafia kuna malikia kuna shafiia kuna hanabila kuna dhahiria hawa ni madhehebu ya nini hayo ya kifiki hakuna dhehebu la kifiqhi linaitwa ahlusunna waljamaa. Ahlusunna waljamaa ni dhehebu la kiitikadi, na vile vile Shia, mshaelewa Shia ni nini? Ni dhehebu la nini? La kiitikadi. Kwa haya ni madhehebu ya kiitikadi, kwa maana ni madhehebu yanayotokana, majina haya yametokana kuwa na misingi ya dini, sawa so, na sio madhehebu ya kifiqhi ambayo yanayotokana na tanzu au matawi ya dini. Lakini ndani ya ushia sasa na usunni, ndani ya ushia na nini na usunni kuna madhehebu mengi. Kwa hiyo kuna uwezekano mtu akawa itikadi yake sawa ni itikadi ya kishia afu madhehebu yake kama madhehebu ya Shafi'i, inawezekana ama haiwezekani? Hã? E nem se cana. E nem se cana, professor. أهل السنة والجماعة سيدي هبلك فقه ukisikia sisi ahlu sunna sisi ahlu sunna akizungumza tu na jambo sisi ahlu sunna huyo anatangaza itikadi tumeelewana ibadhi ni dhehebu la kiitikadi au ni dhehebu la kifiki eh ni dhehebu la kiitikadi si dhehebu la kifiki maibadhi wengi fikhi ni fikhi ya malikia madhhabu ya maliki maibani katika upande wa fiqh wanachukua rai za nani Imam katika upande wa itikadi ni watu wana itikadi yao haikubaliani na itikadi ya nani ya sunna wa Jamaa ni itikadi mbili tofauti tablighi ni dhehebu la kiitikadi au ni dhehebu la kifiqh eh vile kifikra. Katika upande wa itikadi tablighi, wengi wao ni ashaira, japo kwenye pia hawajijui, hata ashaira wenyewe hawaujui. Na katika upande wa kifikihi sisi sawa, katika upande wa fikihi wao wengi wale wale matablighi wenyewe wanafuata rai za nani? Za Abu Hanifa na mfano wa makundi mengine ya nini ya Kiislamu. Sasa katika hii miji yetu, hii misikiti mingi, hii misikiti mingi ya huu mjini wanajiita wao ni ahlus sunna wal jamaa. Wenyewe wanavyojiita, si ndio? Ahlus sunna wa wal jamaa. Lakini ukiwapima kiitikadi, wao ni ashaira. Sio ahlus sunna wal jamaa. Itikadi yao ni itikadi ya kiashaira moja kwa moja na haya masuala ya kiitikadi haya watu hawasomeshwi wala watu hawaambiwi sana mtu anaambia sisi ahlus sunna wanafikiria kwamba ahlus sunna wal jamaa ni kundi lenye rai za kifikihi za mtazamo wa Imam Shafi'i kwa mtu akiwa katika madhhabi ya kishafi'i au anafuata rai za Imam Shafi'i tayari huyo ni nani ahlus sunna na jamaa hakuna kitu kama hicho na ndio maana mtu leo anaweza kawa katika madhhabu ya Shafi'ia sawa alafu kesho yake akahama akawa madhhabu ya nini Hanafia mfano tu al-Imam al-Muzani al-Imam al-Muzani ndiye ambaye alikuwa akiandika ile al umm ya Imam Shafi'i ni mwanafunzi wa Imam Shafi'i Imam Shafi'i akifundisha yeye ndio amekaa na karatasi anaandika alafu anampatia Sheikh kwamba hivi iko sawa iko sawa katika wanafunzi kumi wa alimamu Shafi'i walioibeba ile elimu ya Shafi'i na kuieneza duniani ni alimamu al-Muzani alimamu al-Muzani mtoto wa dada yake ni Abu Ja'far al-Tahawi ni mtoto wa dada yake akazozana na mtoto wa dada yake yani imamu al-Muzani alizozana na imamu Abu Ja'far al-Tahawi أبو جعفر الطحاوي لمذهب الشافعية يشافعية موازو حيواتي سبب هنا مجنبواتي دولي مسومشة ولكو زوزانا يين مجنبواتي أكهام مذهب أكهام نين مذهب أكيد قد كمذهب الحنفية شدو شيلو أكتانا مذهب يا شافعية أبو مذهب المجنبواتي ندوبا هذا كتكيلي عقيدة الطحاوية سوا mwanzo wa mukadima wake amemtaja Abu Hanifa sawa na akataja wanafunzi wa Abu Hanifa kwa Abu Hanifa alikuwa ni katika Ahlusunna wal Jamaa au haku katika upande wa itikadi alikuwa yeye katika nini Ahlusunna wal Jamaa Al-Imam Shafi'i katika upande wa itikadi itikadi yake ni nini Ahlusunna wal Jamaa Al-Imam Ahmad bin Hanbal itikadi yake ni Ahlusunna waljamaa vile vile alimamu Maliki, alimamu Abu Hanifa, wote hawa aqida yao ni aqida ahli sunna waljamaa, aqidatu salafia moja kwa moja bila shaka. Ama katika upande wa fiqhi, kila mmoja alikuwa na nini na mtazamo wake. Huyu anaona hivi, huyu anaona hivi, huyu anaona hivi. Mfano, mtu amekatika mkono anataka kutawala atoshe nini amekatikia anataka kutawala atoshe nini hapa hakuna itifaki sawa so, baadhi ya ilmu nasema kwamba hatuosha sababu hana mkono sawa so, wengine wanasema kwamba a ah, a ah, atosha kile kipisi kilicho kilichobakia sasa huyo anayesema kwamba ataosha kile kipisi kilichobakia dalili yanayo kwa sababu mkono ukitawadha mwisho kuosha ni wapi ni hapa wewe mkono umekatwa hapa hichi kinachooshwa hichi sasa ndio kimekatwa kilichobakia hiki kioshwi huu sio mkono kwenye uvu kwa hiyo mtu anaona kwamba kwa kuwa kilichobakia ni hiki, atosha hiki hiki kipande. Mzake anamkataa kwamba haizi kuosha sababu hana mkono. Hizi ni nini Ni ikhtilafu za fiqh ambazo kwenye kila mlango wa fiqh lazima fanye nini? Utasikuta. Lakini hawa wote hawa kwenye kumwamini Allah, kuamini vitabu vyake, kuamini mtume wake, kuamini kadari, kuamini siku ya mwisho, mtazamao ni ni mmoja naamini mmeelewa vizuri sana tuko pamoja eh tayeb tumalizie kipengele cha mwisho sasa muhimu kweli kweli hiki kipengele cha mwisho hichi ndicho ambacho eh waislamu wengi wanasumbuliwa na mashia kusumbuliwa hapa na mimi nikaona nikitangulize hiki hii misingi niitangulize mwanzo ili mazungumzo ya kesho sasa tutakapokuja mje kidogo mmejielewa matumizi ya vitabu maandiko na kuwasikiliza mashehe na viongozi wa dini matumizi ya vitabu kila mmoja kati ya Shia na Ahlus Sunna ana vitabu vyake ana maandiko yake ana mashekhe na ana viongozi wake si ndio na hapa nimekuja na vitabu vya Sunna, hizi ni kutubu sita, na hizi ni vitabu vya Mashia vinaitwa al al arba. Shaelewa? Ni watu wawili tofauti. Hapo tunazungumzia matumizi ya nini? Ya vitabu. Si ndivyo ambavyo vimedhibiti elimu na dini fiko ndani ya vitabu? Mm -hmm. Kuwa makini. Nukta ya kwanza unatakiwa ufahamu ya kwamba sisi ahlusunna tuna vitabu vyetu vingi tu hivi ni kutubu sita sahihi al-bukhari sahihi muslim na as-sunan al-arba'a hivi ni vitabu vyetu sisi ahlusunna mashia wana vitabu vyao nimekuja na vitabu ambavyo kwa mashia vina nafasi kama vile kutubu sita kwa nani kwa ahlusunna ambazo zinaitwa alkutubu alarbaa baadhi yake nitavitoa hapa nitavisoma Shia nukta ya pili Shia hachukui mafundisho ya dini yake katika vitabu vya ahlusunna hata siku hiyo hata siku moja kwa nini hitukii katika vitabu vya Rasul na mafundisho yake ya dini hawaamini mfano hii ni sahihi Bukhari Shia anapotaka kujifunza kuswali swala yake haiwezi kuchukua huo hata siku moja hawezi anapotaka kujifunza kuoa kuacha talaka eda hawezi kuchukua sahih al-Bukhari akasoma masala ya eda hawezi kwa sababu gani hawezi kwa sababu riwaya zilizomo humu ndani ni riwaya za masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao kwa yeye ni makafiri kwa hawezi kusoma kitabu kama hicho na sisi ahlu sunna wal jamaa tunapotaka kujifunza kuswali hatuwezi kuchukua usulu kafi hii usulu kafi usulu kafi mbele ya mashia ni kama vile sahihi al-bukhari bila nani ahli sunna kitabu hiki nafasi yake mbele ya mashia ni kama kitabu hiki nafasi yake mbele ya nani ya sunna sasa ahli sunna anapotaka kujifunza kuswali hawezi kuchukua usulul kafi akaanza kujifunza nini kuswali hawezi kwa sababu anaamini kwamba mfumo wa dini hauko nini hauko sahihi kwa hiyo jambo la kwanza kila mtu ana vitabu vyake sawa jambo la pili kila mtu anapotaka kuchukua mafunzo ya dini huwa anakwenda kwenye vitabu vyake wewe muislamu ukitaka kujifunza dini yako utaiangalia nini Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwezi wewe unataka kujifunza kuswali ukachukua Biblia kwamba nataka nijifunze swala ya dhuhuri sasa hivi Biblia ni andiko gani linazungumzia swala ya dhuhuri wewe utakuwa ni kichaa kama vile vile Mkristo anapotaka kujifunza misa ya Jumapili sawa hawezi kuchukua Qur'ani akaanza tafuta misi Jumapili nitaipata wapi kwenye Qur'an hawezi sababu si kitabu chetu tumelewa hiyo ni misingi madhubuti shikeni sasa basi ikiwa kila mtu ana kitabu chake na kila mtu anapotaka kuchukua mafunzo ya dini huenda kwenye kitabu chake matumizi sahihi ya vitabu na kuvielewa vitabu au maandiko kwa mujibu matumizi sahihi ya vitabu ni kuvielewa hivyo vitabu hivyo na kuelewa hayo maandiko kwa mujibu wa mtunzi au kwa mujibu wa dhehebu la mtunzi matumizi sahihi ya kufahamu sahihi al-Bukhari sawa na kufahamu maandiko yaliyomo ndani ya nini ya sahihi al-Bukhari ni kwa namna Imam Bukhari alivyoelewa au kwa mujibu wa itikadi ya Imamu Bukhari ilivyo sawa, na vile vile matumizi sahihi ya usulul kafi ni kwa mujibu wa huyu al imam al-Kulaini alivyoelewa, au kwa mujibu wa itikadi ya Shia inavyoeleza. Kwa hiyo hawa watunzi hawa waliandika vitabu hivi kwa ajili ya kutetea madhehebu zao na kutetea nini itikadi zao Imam Bukhari aliandika hii sahihi al-Bukhari kuitetea aqida ya nani ya ahli sunna wal jamaa sio kuipromosha aqida ahli sunna wal jamaa kama vile vile al-Kulaini alivyoandika hii usulul kaf aliandika kwa ajili ya kutetea ushia si kwa ajili ya kupromosha nini ushia mtu anapotaka kuujua ushia sawa sawa asome kitabu gani asome hii usulul kafi au asome sahihi al-bukhari eh tika asome usulul kafi sababu ni kitabu cha nani cha mshia na amekiandika kwa ajili ya kutetea nini shia na wewe ahlu sunna unapotaka kusoma aqida ahlu sunna al-jamaa soma sahihi al-bukhari sababu imam bukhari ameandika hii kwa ajili ya kutetea akida ya nini ya ahli sunna wal jamaa sasa basi ukitaka kujua usahihi wa Shia huwezi kupata usahihi wa dini ya Shia au Shia kupitia vitabu vya ahlu Sunna kama vile huwezi kupata usahihi wa Ahlus Sunna ndani ya vitabu vya nini vya Kishia ni mambo ni mambo mawili ambayo hayawezekani. Huwezi kupata usahihi wa ahlu sunna kupitia kwenye nini? Kwenye usulul kafi. Wala huwezi kupata usahihi wa usulul kafi kupitia kwenye nini? Kwenye sahihi al-Bukhari. Hivyo ni makosa. Narudia tena, ni makosa makubwa sana kutafsiri na kuelewa maandiko yaliyomo katika vitabu vya ahlu sunna kwa mujibu wa ufahamu wa itikadi ya kishia na hivyo hivyo kinyume chake yani wewe umeshika hii sahihi al-Bukhari waisoma halafu unataka uelewe haya maandiko yaliyomo humu kwa mujibu wa itikadi nini ya kishia ni sawa sawa haiwezekani au wewe umeshika hii usulul kafi unataka usome maandiko ya usulul kafi alafu uyaelewe kwa mujibu wa akida ya nani ya ahlus sunna jamaa vitu ambavyo haviwezekani bali ni makosa katika upande wa kielimu kwa nini nimetanguliza kusema haya maneno kwa nini kwa nini hii misingi nimekuwekea wewe Muislamu kwa nini sababu ni kwamba Shia siku zote Shia siku zote hawezi kuutangaza ushia wake bila ya kutumia vitabu vya Ahlus Sunna Shia akitaka kuutangaza ushia wake hawezi kuutangaza ushia bila kutumia vitabu vya nani? Sunni. Nirudie tena. Shia Shia hawezi kuutangaza ushia wake bila kutumia vitabu vya Ahlus Sunna. Kwa nini? Kwa sababu ushia uliomo humu ndani ushie uliomo humu ndani ukisomewa huwezi kuishia hata siku moja ni uharo wa bata unajua uharo wa bata kuna mavi ya kuku alafu kuna uharo wa bata bata akinya hasemi kama kanya anaambiwa kaharisha na kinyesi chake hakina maslahi yoyote katika jamii zaidi ya uchafu na sababu ya bata kuitwa mchafu ni kule kunywa ovyo basi lakini kuku kinyesi chake ni nini ni mbolea kwa kile anavyozidi kujisaidia ndio yeye mfugaji anazidi kufurahi sababu atapata nini atapata pesa sasa ushia mashia wana vitabu vyao sawa wana vitabu vingi sana na mimi kwa tawfiki ya Allah nilipoanza kusoma ushia na kumbuka kwa mwaka 2000 na nilianza kusoma ushia mwaka 2009 kupitia vitabu vya ahli sunna wal jamaa halafu nikaacha kusoma ushia kupitia vitabu vya ahli sunna wal jamaa nikaanza kununua vitabu vyao wao wenyewe mwaka 2012 Nakumbuka hichi kitabu nimekinunua mwaka elfu mbili na kumi na tatu tarehe kumi na saba ya mwezi wa pili shilingi laki moja na nusu. Sawa, vyote hivi vinauzwa vinauzwa pamoja. Hivi zinaitwa zinaitwa al-kutubul arba. Zinaitwa zinaitwaje hizi? Al-kutubu al-arba. Unazikuta zimetiwa kwenye boksi lake. Hii usulul kafi ziko juzuu nane CD hapa yuko juzuu ngapi nane katika mijalidi mitatu hii ni usulul kafi hii usulul kafi hii ni sahihu al-bukhari mbele ya nani sunna nafasi yake huu ni, ni, ni hadithi za mashia tu basi usulul kafi alafu kitabu cha pili ni kitabu hiki kinaitwa tahdhibu al-ahkam tahdhibu al-ahkam kina juzuu kumi katika mijallidi miwili tahdhibu al-ahkam halafu kuna vitabu viwili hivi kuna man la yahduruhu al-faqih kina juzuu nne katika mjalladi mmoja na kuna al-istibsar hichi kitabu al-istibsar cha Abu Jafar Muhammad ibn al-Hasan at-Tusi mwenye kitabu hiki ndio mwenye kitabu hiki aliandika vitabu viwili mwenye hii alitahdhibu alahkam ndio huyu mwenye alistibsar nitakuja kuelezea ni kwa nini aliandika vitabu viwili hii alistibsar ni ufupisho wa kwa hii hii ina juzuu kumi hii ina juzuu na juzuu nne na kitabu cha mwisho ni man la yahduruhu alfaqih kimeandikwa na bin babawayhi kumi ushia uliomo humu ni uharu wa bata ni uharu wa nini ni uharu wa bata kwa hiyo shia akisema autangaze ushia wake kupitia hivi vitabu vyake hamna mtu mwenye akili anaweza kuwa shia sikwambii si mtu ambaye ni msomi mfano hii usulul kafi ambayo ndio kitabu kikubwa tegemezi wanasema ya kwamba huyu Imamu al-Kulaini aliandika hii usulul kafi alimpelekea Imam Mahdi yule alijificha pangoni kule alimpelekea bwana nimelia kitabu hiki kimekusanya riwaya za maimamu akisoma akasema hadha kafi li shi'atina kikatolewa kwa kimepitiwa na nani na imamu wa kumi na mbili nitakusomea milango kama miwili tu hivi katika kwenye kitabu al-Hujja akizungumzia maimamu wa kishia sawa so, anasema hivi babu anna al-a'immata alayhim assalam idha sha'u an ya'lamu ulimu huu ni mlango unaoelezea hakika maimamu wa kishia maimamu 12 idha sha'u an ya'lamu pindi wanapotaka kujua ulimu wanajulishwa umeelewa maimamu wa kishia wakitaka kujua wanajulishwa yani kwa mfano imamu kishia sana kuangalia hivi sasa nataka ajue wewe usiku usiku mchana umekula nini akitaka tu kujua pale pale Allah fanya nini anamjulisha kwa na huyu alikula ugali na dagaa babu anna al-a'immata huu ni mlango hakika maimamu alayhi salam ya'lamuna mata yamutun wanajua ni lini watakufa wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyari minhum na hakika wao hawafi isipokuwa kwa kutaka kwao hawafi isipokuwa nini kwa kutaka kwao yani ali alipotaka kufa alitaka mwenyewe kufa si mnaelewa lakini babu anna al-a'immata alayhim salam ya'lamuna ilma ma kana huu ni mlango unaeleza kwamba hakika maimamu alayhim salam wanajua elimu ya yale yaliyokuwa wama yakunu na yale ambayo yanayokuwa hivi sasa wanajua wa annahu la yakhfa alayhim shay'u na kwa hakika hakifichikani kwa wao kitu chochote sasa huu ni imamu huu ni Allah huyu ni imam usi si Allah kabisa huyu sasa hivi Shia ana uwezo kutangaza ushia kupitia kitabu hiki hawezi hawezi kabisa na ndio maana nendeni kwa vijana wote walioingia katika ushia wote ni vitabu wanavijua wewe ulize tu wanaweza wewe shia usulul kafi unaijua si, si, haijui na hajai kuiona wala huwezi kwenda katika maktaba za kishia vitabu hivi ukavikuta na ukivikuta basi havisomwi sababu so, hakuna mtu mwenye akili timamu akisoma mambo kama haya atabakia katika nini katika ushia sasa mmeshajua kwa nini mashia hawatumii vitabu vyao shia hawezi kuutangaza ushia wake bila kutumia vitabu vya nani vya halusunna kwa sababu ushia uliomo katika vitabu vyao hauwezi kukubalika kwa mtu yoyote aliye na akili timamu, achilia mbali mtu ambaye ni msomi. Ah, si, kile, kile, kile, kile nikitaka kufungua kitabu kingine naona nitawachelewesha. Tuacheni tu, ila humu kuna uharu wa nini? Kuna uharu wa bata. Sasa kwa nini Shia anapotaka kuzungumza ushia wake anataka kutumia vitabu vya nini? vya Ahlusunna Waljamaa. Lengo kuu la Shia kutumia vitabu vya Ahlusunna Waljamaa ni kutaka kuwadanganya Ahlusunna wasiwe na elimu na maarifa makubwa kuwa ndani vitabu vyenu kuna ushia, kuna usahihi wa ushia. Sawa eh? tena sasa wana, wana, wana, wana, wanafanya kuambiana kabisa mimi nilikuwa nilikuwa nilikuwa nimeacha usunni nikawa nini nikawa shia kwa ajili ya sahihi al-Bukhari unaona unaona kama ni akili ni matopia mtu anakuambia hivi yeye amekuwa shia kwa kupitia nini sahihu al-Bukhari alisoma hadithi ndani ya Bukhari inayozungumzia maimamu akaona ya kwamba ushia ndio dini ya nini ya sawa sawa sasa wewe una akili kumshinda Imam Bukhari Maki Imam Bukhari ndio aliandika hichi kitabu. Sawa? Na hiyo hadithi aminukuu yeye mwenyewe. Yeye Imam Bukhari hakuelewa kwamba hii hadithi inazungumzia maimamu kumi na mbili. Umekuielewa wewe mdengereko au mzaramu au mnyamwezi au muha. Kwamba eti ndani ya Bukhari kuna hadithi zinasapoti nini? Shia. Kwa hiyo sasa wanakuja na vitabu vyetu. Anakuja na hii Bukhari yako. Sasa kuzungumza yeye ushia anakuja na hii Bukhari hii Bukhari anakuja nayo anakuambia angalia kitabu sahihi Bukhari hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kadha kadha kadha kadha kadha kadha haone kama hii hadithi inazungumzia maimamu 12 wa kishia sasa na wewe si zuzu uelewi mtu aje na kitabu kikubwa kama hiki amekishikilia mkononi amekusomea ibada unaona kwamba eh, kumbe mfano hii ni juzu ya ngapi katika sahihi muslim kwenye kitabu imara katika sahihi muslim kwenye kitabu al-imara kuna hadithi mashia shia wanazungumza sana sina wasomee kidogo kitabu al-Imara na nne. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kitabu katika sahihi Muslim kwenye kitabu al-Imara hadithi nambari 1821 Imam Muslim ampokea hadithi kwa sanadi yake akasema hivi mpaka kwa Jabir bin Samura anasema dakhaltu ma abi niliingia pamoja na baba yangu ala nabii sallallahu alaihi wasallam kwa mtume fasami'tuhu yaqul nikamsikia mtume anasema hivi inna hadha al-amra la yanqadi hakika hili jambo halitomalizika hatta yamdiya fihim ithna ashara khalifa mpaka wapite kwa wao makhalifa kumi na mbili mm -hmm. na mashia wenyewe wanafuata maimamu wangapi kumi na mbili qala thumma takallama bikalamin khafi alayya kisha mtume kazungumza maneno ambayo yalifichikana kwangu sikuyasikia vizuri qultu li abi nikamwambia baba yangu ma qala mtume amesemaje pale mbona sijamsikia vizuri qala babake akasema kulluhum min quraish hawa makhalifa 12 wote ni wa nani wote ni makureishi katika riwaya nyingine mtume anasema hivi la yazalu amri nnas la yazalu amru nnasi madiyan halituacha jambo la watu ni lenye kupita ma waliyahum 12 rajulan muda wa kuwa wametawaliwa na watu 12 kulluhum min Quraish, wote ni Makuraishi. Sawa. Sasa hadithi hii iko ndani ya nini? Sahihi Muslim. Shia anataka kuthibitishia kwamba wale maimamu kumi na mbili yeye wale, sawa, wametaja katika nini? Katika Sahihi Muslim wapo. Hadithi iko Hadithi hii hapa ya maimamu kumi na ngapi? kumi na mbili utakubali utakataa jitu limesoma hilo so zuzu limesoma linajua mantiki linajua kiarabu linakupamba pamba pale oh kumbe kumbe hata maimamu 12 kwenye vitabu vyetu nini wametajwa hapo ushapigwa changa la macho sasa mimi niishie hapa sawa so, mimi niishie hapa Shia atakapokuja na gia kama hii na ndio gia wanayoitumia na vijana wengi vijana wote walioingia katika ushia hakuna kijana hata mmoja alisomewa hivi vitabu wote walisomewa sahihi hivi hizi kutubu sita hizi walisomewa huko katika katika sunna ya Daud kuna ile hadithi ile Abu Bakari alikuja mtu mmoja akamtukana Abu Bakari mbele ya mtume hivyo mtume akawa anacheka akamtukana mara kwanza mtume akacheka akamtukana mara pili mtume akacheka alivomtukana mara ya tatu Abu Bakari akashinda kuvumilia akamwambia na wewe hivyo hivyo wa anta mtume akakasirika kumtukana Abu Bakari inafaa haifai haifai na hadithi ndani ya sunna ya Nabii kwamba mtume Abubakar alikuwa anatukanwa na mtume furaha Sasa unasomewa hadithi katika sunna ya Abi Daud nafunguliwa hii ndio sunna ya Abi Daud sunna ya Abi Daud ndio hii hapa umefunguliwa na hadithi sahih sahihu albani unafanyaje hilo ni changa la macho Unaelewa na katika njia hii wamepigwa watu wengi sana sana mpaka kuna siku moja kwenye hizo hii muslim hii kuna hadithi tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hivi fi asba fi ashabi katika masahaba zangu 12 munafiqa kuna wanafiki 12 la yadkhuluna aljanna hawatuingia peponi wala yajidna rihaha wala hawatupata harufu ya pepo masahaba ni wanafiki wasi wanafiki unatoa hapo jeshi la kufumuka ushaelewa masahaba ya nasiki ukikataa sema si hii hapa hadithi na sahihi muslim kitabu chenu hichi hapa kitabu chenu kitabu chenu hiki hapa mtume anasema fi ashabi ithna ashara munafiqa katika kundi la masahaba zangu kuna wanafiki kumi na mbili sawa so, hawaingii peponi hao hawaingii peponi hilo ni changa la macho shapigwa Ushaelewa? Sasa utatumia njia gani wewe? Hizi kanuni nilizokupa hizi, sawa? Unatakiwa nini? Uzishike. Yaani humu katika sahihu Muslim, katika sunan ya Daudi, amna hadithi hata hiyo na support ushia. Yaani kama vile ambavyo kwenye hivi vitabu hivi, si ndio? Hamna hadithi hata hiyo moja ina support nini? Ahli sunna wal jamaa. Hivyo akija mtu akatetea aqida ya ahlusunna waljamaa kupitia vitabu hivi huyo anakudanganya na akija mtu anataka kutetea ushia kupitia sahihi muslim na vitabu vinginevyo huyo amekudanganya wewe fahamu hivyo hapa mimi nimedanganywa ni kama vile mtu anataka aelezee umuhimu wa swala tano hapa na biblia mkononi yani jambo haliwezekani au mtu anataka aelezee umuhimu wa kuvaa msalaba alafu ana Qur'ani mkononi anakusomea aya hata kama hujui Kiarabu anakufungulia Qur'ani hii aya inaelezea kuvaa msalaba mbe kitu hiyo kitu haipo hiyo kitu haipo sijui sijui ndio ule mseme ya kwamba sijui lakini hunidanganya hapo ndio unapofanya kazi sasa yani haiwezekani haiwezekani sasa inakuwa kuwaje inshallah huko mbele huko sawa katika darasa ya kesho tutaonyesha sasa namna watu wanapopigwa changa la nini changa la macho kupitia hii Ghadir Khum hii sababu Ghadir Khum wakiizungumza hawatumii vitabu vyao hashiki kitabu chake kabisa ataizungumza Ghadir Khum kupitia hivi hivi vitabu hii hii sahihi muslimi hii ndio anazungumza Ghadir Khum sasa kinachotakiwa kifanyike ya kwamba hivi ni vitabu vya ahlus sunna wal jamaa ma ahlus sunna tuna mashehe zetu tuna mafino tuna wanachuoni wetu tuna viongozi wetu sahihi muslim hii imam muslim kafariki mwaka 256 mwaka 261 ndo kafariki sahihi muslim hii imeshereheshwa na wanachuoni chungu mzima sawa hakuna mwanachuoni hata mmoja aliyeelewa hadithi hiyo inazungumzia hilo jambo ndio kile kipengele kitafsiri kile sawa huwezi kuchukua andiko kwenye vitabu vya ahli sunna wal jamaa halafu andiko hilo wewe ukalifahamu kwa mujibu wa itikadi nini ya kishia wewe utakuwa unaharibu kwa hiyo andiko la, la, la kwenye vitabu hivi anayetakiwa kuzungumza ni nani ahli sunna wal jamaa mwenyewe na kwenye vitabu hivi vya kishia atakayezungumza ni mshia yeye mwenyewe katika makundi ambayo si ya kuchezea chezea hivyo ni mashia umeelewa wala washia si katika ile makundi ambayo tukati kwa kuwa umesoma na unajua lugha nini ya Kiarabu unaweza kumvamia ovyo ovyo utapigwa za uso kwa inahitajika itolewe elimu ya muda mrefu sana ndio utakujifanya nini kufahamu kwamba hawa jamaa ni watundu sana na ni watu wana shubha za hatari Allah tufanyie pesi na Allah atuzidishie ufahamu katika dini atukinge na shari za mashia sisi na familia zetu wallahu ta'ala a'la wa a'la hatutotoa nafasi ya maswali katika siku ya leo kutokana na kuchelewa kuanza kutokana na utangulizi wa shekhe lakini kesho na kesho kutwa kama mtu atakuwa na swali lake kuna sehemu inamtatiza basi atakuja kuuliza kesho inshaallah.